Եթերում դպրություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյանը։ Ասկերյանի շրջանի Խաչենի Ղազարու Սաղայանի անվան միջնակարգ դպրոցի փոխտնօրեն մաթեմատիկայի եւ ինֆորմատիկայի մասնագետ Օֆելիա Գրիգորյանի հետ զրուցել եմ հենց կրթօջախում։ Մինչ երիտասարդ ուսուցչուի հետ ծանոթանալը դպրոցի տնօրենը գործընկերները իրենց խոսքում արդեն պատմել էին նրա մասին, գոհնակությամբ նշելով նրա երանդը, մասնագիտական որակները, աշխատանքի հանդեպ ունեցած պատասխանատվությունը։ Ինչ խոսք երիտասարդ մասնագետները նոր մտահղացումներով մեր կյանքի բոլոր բնագավառներին հետաքրքրություն են հաղորդում։ Ուսյալ իրենց մասնագիտություններին լավագույնը ստիրապետող երիտասարդները սիրած աշխատանքով արարում են խիզախումի իրենց ժամանակը ապագայի տեսլականով եւ երիցս ուրախալի է նման կադրերի արկայությունը մեր դպրոցներում, քանզի կրթօջախները իրենց մեծ առաքելությունը պետք է իրականացնեն նաեւ երիտասարդ ուսուցիչ ուսուցիչների լավագույն օրինակով։ Երիտասարդ կադրերով աչքի ընկնող Խաչինի միջնակարգը մտավախություն չունի Գալիքի հանդեպ։ Այստեղ ավակ սերունդը իր փորձն է փոխանցում մանկավարժության մեջ դերևս առաջին քայլերն անող եւ միաժամանակ սեփական աշխատավոճն ունենալուն հետամուտ մասնագետներին։ Օֆելիա Գրիգորյանը մեկն է նման երիտասարդ ուսուցիչներից։ Ինֆորմատիկայի կաբինետ չունենք, բայց ինֆորմատիկա առարկան դպրոցում սկսել եմ դասավանդել 2007 թվականից եւ արդեն ինֆորմատիկա դրվածքը, այո, հա, դրվածքը հենց բարձրացավ, որտեղ մինչեւ այդ ոչ մասնագետներ էին դասավանդում, իսկ արդեն 2007 թվականից դասավանդում եմ ես, հենց այդ մասնագիտությամբ եմ ավարտել կիրառական մաթեմատիկա եւ ինֆորմատիկա, արդեն կարելի ասած 7 տարի դասավանդում եմ դպրոցում, ահագին առաջընթաց կա երեխաների մոտ, չնայած երբ առաջի անգամ սկսեցի դասավանդել հանդեպ շատ հին համակարգիչներ էին 1915 թվականի համակարգիչներ, բայց նախկին տնորենը օգնում էր համալրել, տարբեր սարքեր բերել եւ ծրագրեր տեղադրել, չնայած հին համակարգչով, բայց որոշ չափով կարողանալ չափորոշչին համապատասխան ծրագրերը իրականացնել։ Պետական համալսարանը մեզ հյուրընկալվեց մի քանի տարի առաջ նվիրեց դպրոցին ժամանակակից համակարգիչ, բոլոր ծրագրերը տեղակայված, շատ մեծ օգնություն էր, շատ շնորհակալություն։ Այսինքն մի ունեք միայն մեկ համակ, գործող մեկ համակ համակարգիչ, մեկ էլ տպիչ սարք եւ սկաներ 3-ը մեկում, բայց անհրաժեշտության դեպքում հարևան գյուղերից խնդրում բերում ենք նաեւ պրոյեկտոր, որ เป զի կարողանանք սայկահանդեսներ, ցուցադրումներ կազմակերպել։ Ինքներիդ չունեք։ Չունենք։ Մեկ համակարգիչա փորձում ենք եւ բոլոր դասերը ժամանակակից մեթոդների համապատասխան կազմակերպել, ինտեգրացված դասեր կազմակերպել համակարգչի օգնությամբ։ Այսօր պահանջում է, որ เป զի յուրաքանչյուր առարկայից հատկապես բնագիտական առարկաներից ամիսը առնվազն մեկ անգամ համակարգ համակարգչի օգնությամբ դասեր անցկացնելու փորձում ենք։ Մեկ համակարգիչը քիչ է, բայց ինչ անենք, պիտի հասնենք։ Բայց գործում է սիստեմատիկ, այսինքն մեկ համակարգչի հնարավորությունները հնարավորինս օգտագործում եք։ Այո, օգտագործում ենք ոչ միայն ինֆորմատիկայի դասերին, այլ նաև ասենք գյուղապետարանի որոշ փաստաթղթերի համար էլի օգնում ենք, չէ որ հիմա պահանջում են բոլորը համակարգչով աշխատանքները, Ծառայում են նույնիսկ մանկապարտեզ։ <clears throat> Մասնագետներ, ասենք հայոց լեզվի գրականության, քիմիայի մասնագետը նշեց, որ մշտապես ձեր օգնության կարիքը ունեն։ Ձեր օգնությամբ կարողանում են օգտվել համակարգչի նյութերից։ Ինչպես է կազմակերպում նա։ Այսօր կյանքն առանց ժամանակակից տեխնոլոգիաների դժվար է պատկերացնել։ Ես միշտ ասում եմ, որ ժամանակակից մարդը դա ինֆորմացված մարդն է։ Եվ իհարկե բոլոր ուսուցիչներին որպես փոխտնօրեն պարտականությունս եմ համարում, որպեսզի նրանք կարողանան բոլորը օգտվեն համակարգչից եւ իհարկե ոչ բոլորի մոտ է ստացվում, բայց բոլորը ցանկություն ունեն եւ դա կարեւոր է եւ փորձում են ինչքանով հնարավոր է դասերից հետո մնալ օպերատորի օգնությամբ եւ իմ օգնությամբ որոշակի չափով օգտվել համակարգչից, բացի դրանից արդեն 1 տարի է ունենք համացանց եւ պահանջվում է այսօր, որ դասերին օգտագործել լրացուցիչ տեղեկություններ, իհարկե լրացուցիչ տեղեկությունները այսօր երեխաներին չի զարմացնի գրքերով, ամսագրերով, այսօր համակարգչում ամեն օր թարմություններ կա, լուրերի ինֆորմացիա եւ ուսուցիչներին պահանջվում է, որպեսզի անընդհատ նրանք լինեն ինֆորմացված։ Չնայած գյուղում են, որպեսզի գյուղի աշակերտները եւս լինեն բավականին ինֆորմացված։ Բոլոր ուսուցիչները իրար հետ համագործակցում են, բոլորը փորձում են լինել ժամանակակից, այսինքն քայլել ժամանակին համընթաց, մի քիչ դժվարանում են տարիքողուցիչները, այսինքն նրանց ժամանակ չկար համակարգիչը, բայց արդեն հետաքրքրություն առաջացած <laughs> նրանց մոտ փորձում են փորձում են ձեր օգնությամբ։ Իսկ շաբաթական քանի ժամ է ինֆորմատիկային, քանի ժամ է տրված, որ երեխաները կարողանան ծանոթանալ նորմալ Ինֆորմատիկան սկսում են ուսումնասիրել 6-րդ դասարանից։ Շաբաթական 1 ժամ, շատ քիչ է, բայց առարկան բարդ է։ Եթե բոլոր առարկաները բաշխվում է 1-ից 11 սանդղակով բարդությամբ, ապա ինֆորմատիկան 9-րդ տեղում է, այսինքն բարդ առարկա է, քանի որ ինֆորմատիկայի ժամին ոչ միայն տեսական խնդիրներ են լուծում, այլ նաև գործնականն է, կիրառությունը բարդ առարկա է։ Երևի շաբաթական մի անգամ բարդության համար նորմալ է, բայց հասցնել լրիվ ծավալով նրանց տրամադրել, այդքան չի ստացվում, որովհետև մեկ համակարգիչ է, գործնական մասում մի քիչ մնում է դասերից հետո։ Ճիշտ է, աշակերտների քանակը քիչ է, բայց ամենայն դեպս մեկ համակարգիչը շատ քիչ է։ Այսօր մեր այցելության օրը նաև միջոցառում ունեք կոչվում է Պիթվից ընդյանոր։ Խնդրում եմ մի քիչ ավելի մանրամասն։ Ինչ ինչով է գրավել եւ պին ինչ է վերջապես։ Այսօր ամբողջ աշխարհում տոնվում է ամենանսովոր տոներից մեկը՝ Պիթվից ընդյան օրը։ Այսօր Մաթեմատիկական հաստատուն է, այն հավասարի սկզբնական նիշերն են 3.14, 1987 թվականին ամերիկացի ֆիզիկոս Լարի Շոուն նկատեց, որ ամսաթվի մեջ ինչ-որ կապ կա P-թվի թվանշանների հետ։ Այդ օրը մաթեմատիկները իրար նվիրվում են թխվածքներ սկսվող P-թվով, խնջույք են կազմակերպում, մաթեմատիկայի մասին խոսում են եւ սեղանի շուրջ խմում են P-թվով սկսվող խմիչքներ, ուտեսներ են ուտում եւ այլն։ Շատ գեղեցիկ տոն է, իհարկե մենք էլ փորձել ենք առաջի անգամ մեր դպրոցում կազմակերպել այդ թվի ծննդյան օրը։ Որպես ինֆորմատիկայի մասնագետ, հենց ինֆորմատիկայի ուշչու, ել ինչ միջոցառումներ եք ներառում։ Շատ միջոցառումներ են կազմակերպում։ Այսօր յուղի երեխաները այնքան էլ մեծ զբաղվածություն չունեն դասերից հետո հետաքրքրությունը խթանող որևէ ուրիշ բան չկա։ Դրա համար արտադասարանական եւ արտադպրոցական միջոցառումներ հաճախակի են կազմակերպում։ Կազմակերպում ենք համարյա թե բոլոր հիշարժան տոներ բաժանների հետ կապված միջոցառումները, իսկ առարկայական միջոցառումներ շատ են կազմակերպում։ Ֆիզիկա առարկայից կազմակերպել ենք դատավարություն իներցիայի դեմ, ինֆորմատիկայից անվտանգ համացանց, կազմակերպել ենք նաև համացանցի օրը, ինֆորմատիկայի օրը հաճախ կազմակերպում ենք վիկտորինաներ։ Մենք ծրագիր ունենք արդեն սեպտեմբերի 1-ից մշակված, այդ ծրագրի մեջ է մտնում նաև հայ ասպետ միջոցառումը, արդեն հարցերը մշակված են 100 հարց հայոց պատմությունից, ռազմագիտությունից եւ աշխարհագրությունից։ Հաճախակի կազմակերպում ենք նաև էքսկուրսիաներ, հատկապես պատմամշակութային վայրեր։ Միշտ ուսուցիչներն ենք կազմակերպում եւ ֆինանսապես դպրոցի բյուջեից իհարկե SPF-ը ֆրանսիական կազմակերպությունը մեզ տվել է փեթակներ, որոնցից ստացած մեղրից եկած հասույթը օժանդակ տնտեսություն, այսպես ասենք։ Հա, հենց դրա շնորհիվ կարողանում ենք կազմակերպել Ուրեմն բերք վաճառում եք եւ հասույթը այո օգտագործում ենք Բարեկամներ դպրություն հաղորդաշարի հյուրներ Ասկերանի շրջանի Խաչենի Ղազարո Սաղայանի անվան միջնակարգ դպրոցի փոխտնօրեն մաթեմատիկայի եւ ինֆորմատիկայի մասնագետ Օֆելիա Գրիգորյանը։ Եթերում դպրությունն է։ Շարունակում ենք թողարկումը եւ ներկայացնում մեր հաջորդ հյուրին՝ Երևանի Պետական համալսարանին առընթեր Արտաշես Շահինյանի անվան ֆիզմատ հատուկ դպրոցի տնորեն Հայկազ Նավասարդյանի հետ զրուցել ենք ավագ դպրոցների ու մասնագիտական հատուկ կրթություն իրականացնող կրթօջախների առանձնահատկությունների, մայր դպրոցի ու Ստեփանակերտի մասնաճյուղի համագործակցության հետագա ծրագրերի մասին։ Ինչ ասել է հատուկ կրթությունն, ժամանակներում որքան փոխվել է հատուկ կրթության նշանակությունը։ Մեր երկրում Հայաստանում հատուկ կրթությունը հասկանում ենք կրթության հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների կրթությունը։ Իսկ հիմա դեռ մենք հատուկ ենք կոչում, չնայած շատ շուտով մենք կհամարվենք մասնագիտացված դպրոցներ եւ այդ հատուկ կրթությունը մեր իմացած իմաստով տեղափոխվում է մասնագիտացված դպրոցների դաշտ։ Այսինքն որևէ առարկայի նկատմամբ կամ առարկաների նկատմամբ ավելի խորը գիտելիքների հաղորդում։ Չսահման սահմանափակվել այն ուսումնական ծրագրերով, պլաններով, առարկաներով, ինչը որ եղել է կա եւ դա հանրակրթությունն է, այսինքն massայական բոլորի համար է։ Եվ իմ անձնական կարծիքը հետեւյալն է. բոլորի համար վերցնել եւ չափանիշը դնել բարձր մակարդակի կարող է ավելի վտանգավոր լինել, որովհետեւ իրականանա։ Այո, իրականանա եւ կրթությունը դուժի այդտեղ, ինչը որ երևի թե այսօր ես կասեի, որ մեր մեր մոտ նկատվում է Հայաստանում, ոչ միայն Հայաստանում, նույն ԱՊ երկրներում, հետ խորհրդային երկրներում, որովհետև ժամանակը թելադրում է, որ պետք է կրթությանը մատուցել մեկ այլ ձևով, որովհետև այսօր այնքան շատ է ինֆորմացիան եւ այնքան հզոր են արկա տեխնոլոգիաները, պետք է փոխել ձևը եւ հնարավոր չի բոլորին տալ համընդհանուր նույն գիտելիքները, նույն կրթությունը, նույն ծրագրերով, նույն դասագրի դիրքերով, որովհետև իսկապես տեղեկատվական դաշտը շատ մեծ է, այն չէ ինչ 20-30 տարի առաջ էր։ Ոստի ավակ դպրոցները պետք է ունենան ուղղվածություններ, ունենան որևէ հակումներ, որևէ առարկաների նկատմամբ եւ մասնագիտացված դպրոցներն են, այդ դրանք պետք է հատուկ կրթություն տան, այսինքն massայական կրթությունից պետք է դուրս գալ եւ դա չպետք է վերաբերվի բոլոր դպրոցներին։ Պետք է մարդը ստանա հանրակրթություն, պետք է այն ընդհանուր զար զարգացվածության համար, ընդհանուր գաղափարների համար վաղվա ապագա քաղաքացի դառնալու համար նա պետք է ավելի շատ հումանիտար, ժողովրդավարական, իրավական դաշտի, պատմական, ընդհանուր գիտելիքներ ունենա, որպես 21-րդ դարի քաղաքացի, բայց բնավ պարտադիր չէ բոլորին massայականորեն պարտադրել նույն մաթեմատիկան, նույն ֆիզիկան, նույն քիմիան, նույն հայոց լեզուն, հայոց լեզուն բնականաբար պարտադիր է, բայց այն ամեն ամենաբարձր աշճանի բոլորին պետք չի ընթացքում դուժում է կրթությունը որքան նման եւ տարբեր են հատուկ մասնագիտական նման կրթօջախները եւ մերօրյա ավագ դպրոցները սկզբունքորեն գրեթե նույն բանն են անում ես կասեի այդ պարագայում ավագ դպրոցները ավելորդ են ավելի շարեկան է նման մասնագիտական դպրոց ունենալ ուղղակի վերացական ասել ավագ դպրոց դա նույնն է որ ոչինչ չասել ավագ դպրոցը պետք է ունենա ուղղվածություն իսկ եթե ուղղվածություն արդեն ստացվեց որ նա հատուկ մասնագիտ նախագծված կրթությունն է ապահովելու որևէ ոլորտում։ Դա կլինի հումանիտար, հայոց լեզու կամ բնագիտական կամ եւ այլն, բայց ավագ դպրոց հասկացությունը այսպես այնպես դա նույն միջնակարգ կրթություն։ Դա նշանակում է էլի բոլոր դաշտ է ստեղծվել հիմա նման մասնագիտական կրթօջախների եւ ավագ դպրոցների միջեւ այդպես չկա։ Ես չէի ասի, որովհետեւ մրցակցություն չկա, որովհետեւ ավագ դպրոցներն դեռ չգիտեն իրենք ինչ են անում։ Որքանով դե- դե- մայր դպրոցը տեղյակ է իր մասնաճյուղի աշխատանքի։ Այդ այցելությունները բնականաբար ցանաբերվաշյան առումով նաև չեմ ասում հերավորության առումով մի քիչ ավելի ուշ ուշ է ստացվում, այսինքն կիսամյակը մեկ անգամ, երկու անգամ, բայց շաբաթը մեկ առնվազն մենք կապ ունենք հերախոսազանգերով եւ այլն եւ այլն մենք նաեւ պատրաստվում ենք որ հերավար ուսուցում կազմակերպենք բնականաբար տեխնոլոգիաների ֆինանսական խնդիրների հարցը, այսինքն նույն մեր մոտ իրականացվող օլիմպիական խմբակներին կարող են այստեղի երեխաները երեխաները հերավար մասնակից դառնալ հերոստակամուրջի հասկացողությամբ Skype-ի միջոցով Հաղորդման այս հատվածում դուք լսեցիք զրույց Երևանի Պետական համալսարանին առընթեր Արտաշես Շահինյանի անվան ֆիզմատ հատուկ դպրոցի տնորեն Հայկաս Նավասարդյանի հետ։ Բարեկամներ, դպրություն հաղորդաշարի օրվա օգոստոսի 4-ի թողարկումը կավարտենք Ասկերանի շրջանի Խաչենի Ղազարո Սաղայանի անվան միջնակարգ դպրոցի աշակերտուհի Լիլիթ Մարգարյանի ասմունքով։ մեկ վարքյան հոտնկայս լրություն։ Այս պահուն, իհուշանոնց, որոնց կյանքն արև ու գարուն մանգախվեցավ հանկարծ ու խանձեցավ իսպար։ Օր մը գեհենավար, երբ դժող կմը մարդու փչեց կրակն իր կույր, հայ տուներուն անմեղ, հայ երկնքին անդույր։ Մեկ վարքյան հոտնկայս լրություն, այս ժամուն, ուր միլիոն մը հայ շունչ, հայ շուխ եւ հայ անուն Տեր զորի եփրատի շիրիմներեն անհետ կհավաքվին մեզ հետ, որ մեր սրտին հառնած նոր հույսով մը ապրին շարունակեն մեզմով խզված կյանքն իրենցին։ Մեկ վարկյան ոտնկայս լրություն։ Եղբայրներ, ձեր աչը որպես ուղտ կնքեցեք կուրցքին ձեր։ Քույրեր, թող ձեր արցունքն անոնց ուշին վրա ցողե շաղ եւ շուշան զավակներ, պահեցեք անոնց ջահը դալար։ Իսկ դուն, մայր Հայաստան, դրոշդ մեկ վարքյան վար։ Իհարգանս ապրիլյան այն մարդոց, որ հազար խաչերով խաչվեցան իրենց խաչին համար, այս ժամուն հոտնկայս լրություն մեկ վարքյան։ Ով աշխար դրոժան, որ ձեր աչքին նայած կարմիրը չտեսակ, ձեր ականջին լսած հայ ողբը չիմացակ։ Հոտնկայս մեկ վարկյան լռություն։ Դունալ, թուրք, իուշանոնց, որոնց արյունն ըմպեցիք դուք цаրավով դիվային, եւ որոնք զերդ գառներ, ահ, դարձան անմեղ կեր։ Նախանձին ձեր ահեղ, ձեր հերին ահագին, որով հետև անոնք պարզապես հայ էին այս սուրբ մեկ վարքյան լրության մեջ թնդուն ականջ տվեք, ով դուք ճիչին ձեր զոհերուն, որոնց արգունը թաց կերք է վրեժ ժարդար, ունի պահանջան մար։ Խաղաղություն չկա պիտի ձեզի երբեք, ձեզի հանգիշտ չկա, մինչև անոնք ու մենք չդարնանք, չունենանք տուները մեր հայրենի։ Մեկ վարկյան ոտնկայս լրություն, լրություն։ Ավարտվեց դպրություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հիշեցնենք, ներկայացված ձայնագրությունները կատարվել են մինչ ուսումնական տարվա ավարտը։